Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում նախատեսվում է ֆորում ԼՂ հռչակման 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Եվրախորհրդարանի Եվրոպական ազատ դաշինքը համագործակցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության падգամավորների հետ։ Տեղի է ունեցել Հադրութի շրջխորհրդի նիստը։ Եվրախորհրդարանում այսօր լսումներ կանցկացվեն աշխարհի երրորդ երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում, մարդու իրավունքների եւ կոռուպցիայի իրավիճակի թեմայով։ Բաքվի ազատլիկ թերթը բողոքի ձայնը բարձրացրել Ադրբեջանում սկսված ձերբակալությունների նոր ալիքի առնչությամբ։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր վերջին ընկերական խաղը կանցկացնի աշխարհի չեխական Մլադա Բոլեսլավ քաղաքում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Օգոստոսի 30-ի լույս 31-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 200 գրակոց։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 Նույն աղբյուրի համաձայն օգոստոսի 29-ին Պաշտպանության բանակի հրամկազմի շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերի միավորումներից մեկի եւ յենթակա զորամասերի հրամանատարների մասնակցությամբ Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել ծառայողական խորհրդակցություն որը վարում էր ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Քննարկվել են զորամասի մարտական պատրաստության, զինծառայողների մարտունակության կատարելագործման եւ մասնագիտական ունակությունների զարգացմանը, ինչպես նաեւ նոր ուսումնական փուլի ընթացքում տեղ գտած թերությունների ու բաստողումների վերացման վերաբերող հարցեր։ Խորհրդակցության ավարտին բանակի հրամանատարը առաջիկա անելիքների վերաբերյալ պատասխանատու սպաներին տվել է համապատասխան ցուցումներ եւ հրահանգներ։ Ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցների տարածած սադրիչ տեղեկությունը, թե օգոստոսի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հարավարևմտյան հատվածում Նաղիջևանյան ուղությամբ խախտել են հրադադարի ռեժիմը, ինչի հետևանքով զոհվել է ադրբեջանական զինված ուժերի զինծառայող, իրականությանը չի համապատասխանում։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Նախարարությունից հայտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը խստորեն հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ համապատասխան գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արցանագրվող խախտումների եւ գնդակոծությունների դեպքում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ապրիլյան դեպքերից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները որոշ չափով ակտիվացան, բայց ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում որևէ լուրջ քայլ չեղավ։ Լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Ըստ նրա այժմ էլ աշխատում են համանախագահները, հիմնականում Ռուսաստանը, որպեսի շփման գծում կրակոցներ չլինեն։ Ստացվում է հիմա ավելի լավ վիճակ է, քան նախքան ապրիլն էր, հավելեց քաղաքագետը միաժամանակ կարծիք հայտնելով, որ իրավիճակի սրում դեռ հնարավոր է լինի, քանի որ այդ ամենը կանգնեցնելու համար քաղաքական գործիքները բավարար չեն։ Իսկանդարյանի խոսքով շատ բան կախված է նավթի գնից, այն իրավիճակից, որ կլինի Ադրբեջանում։ Քաղաքագետի կարծիքով դեռևս հաջողվում է պահպանել համեմատական հանգիստ վիճակը, որը ժամանակ կշարունակվի, բայց թե ինչքան չգիտի։ Հայաստանը բարձր է գնահատում Ճապոնիայի հավասարակշռված դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ճապոնացի վայելչագրողների աշխատանքների ցուցադրությունից հետո լրագրողների հետ հանդիպման նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի խորհրդարանում Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամական խմբի ղեկավար Սամվել Ֆարմանյանը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ճապոնիան այսուհետև եւս ըմբռնողական մոտեցում կունենա եւ աջակցություն կհայտնի Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող հարցերի բոլոր ուղղություններով, ասել է Ֆարմանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հրճակման 25-ամյակի առիթով սեպտեմբերի 2-ին Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյում Արցախին նվիրված ֆորում կկազմակերպվի։ Միջոցառումը կազմակերպում է Ուրուգվայի հայ ազգային կոմիտեն։ Ուրուգվայում Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված ֆորումը կմիավորի հասարակական ակտիվիստներին, ակադեմիականներին եւ օրենսդիրներին, ում նպատակն է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, որը սպառնում է ողջ հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգությանը, նշված է կոմիտեի հայտարարության մեջ։ Ակնկալվում է, որ ֆորումի ներկա կգտնվի նաև ԱՄՆ-ում լեգալ մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը, ով ներկաների համար կընթերցի Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի ուղերձը։ Եվրախորհրդարանի Եվրոպական ազատ դաշինքը համագործակցում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության падգամավորների հետ։ Այս մասին նշել է Լատվիայից Եվրախորհրդարանի падգամավոր կանաչներ Եվրոպական ազատ դաշինք խմբակցության անդամ Տատյանա Շտանոկը։ Դաշինքն իր վերջին համագումարներին Լեռնային Ղարաբաղից ներկայացուցիչների է հրավիրել այդ թվում 2014 թվականին Իսպանիայի Սանտիագո դե Կոմպոստելա քաղաքում անցկացված համագումարին ըստ Ժդանոկի քննարկվում է նաև Դաշինքին Արցախցի խորհրդարանականների պոտենցիալ անդամակցության հարցը։ Ամեն դեպքում նրանց հետ միջկուսակցական կապեր ենք պահպանում, նշել է падգամավորը։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Այսօր տեղի ունեցել Հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Խորհրդի նիստի քննարկման ներկայացված համառնահերկի ընթացքի մասին 2016-2017 ուսումնական տարվա հանրակրթական դպրոցների եւ արտադպրոցական հիմնարկների պատասխանատվության մասին հարցերը։ Համառնահերկի ընթացքի մասին տեղեկություն ներկայացրեց Հադրութի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Ըստ ներկայացված տեղեկանքի շրջանում 2017 թվականի բերքի տակ պետք է կատարվի 10000 հեկտար աշնանցա մշակաբույսերի ցանք։ Այդ թվում համայնքային ենթակայության հողերում 3000 հեկտար, պետական պաշտային ֆոնդի տարածներում 7000 հեկտար։ Բերքավակից ամիջապես հետո կատարված է մոտ 2500 հեկտար ամառնահեր եւ սկվարակային հերք։ Շրջանի հողօգտագործողն մոտ արկայի անհրաժեշտ քանակությամբ ծորենի եւ գարուց հենմացու նշեց բաժնի վարիչը։ 2016-2017 շնական տարվան հանրակրթական դպրոցների եւ արտադպրոցական հիմնարկների պատասխանատվության մասին հարց ներկայացրել աշխատակազմի կուրսային և սպորտի բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Ըստ բաժնի վարիչին 2016-2017 ուսումնական տարում շրջանի դպրոցներ առաջին դասարան կարճախեն 233 երեխաներ, որոնք ըստ զեկուցողի ստացել են կառավարության կողմից հատկված 20000-ական դրամները եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրաբաների միության կողմից ստացել են համապատասխան դպրոցական առաջի ներկայացրեց նաև այն աշխատանքների մասին, որոնք անհրաժեշտ են 2016-2017 ուսումնական տարին բարեհաջող սկսելու համար։ Նա ներկայացրեց նաև դպրոցներում կատարված վերանորոգման աշխատանքների մասին։ Ամփոփելով շրջանային խորհրդի նիստի աշխատանքները, վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը համայնքների ղեկավարների ուշադրությունը մեկ անգամ ևս հրավիրեց առաջիկա տոներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի տոնակատարիչների կազմակերպման վրա։ Նա հանձնարարեց համայնքների ղեկավարներին դպրոցների տնօրենների հետ մեկտեղ համապատասխան աշխատանքներ տանալ եւ բոլոր համայնքներում կազմակերպված անցկացնել տոնակատարիչները։ Միաժամանակ նա շնորհավորեց ներկաներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձի արդիվ։ Շարունակ մենք լուրերի թողարկումը Ազատ հայրենիք կուսակցության կողմից նոր ուսումնական տարվան ընթառաջ նոր հակուսներ են տրամադրվել Ստեփանակերտի անապահով ընտանիքների դպրոցահասակ երեխաների։ Կուսակցության աջակցությունից օգտվել են շուրջ 140 դպրոցահասակ երեխաներ։ Անապահով ընտանիքների վերաբերյալ ցուցակները կուսակցությանը տրամադրել է ԼՂՀ ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության անչափահասների գործերով բաժինը։ Միջազգային լրահոսից Եվրախորհրդարանում այսօր լսումներ կանցկացվեն աշխարհի երրորդ երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում մարդու իրավունքների եւ կոռուպցիայի իրավիճակի թեմայով։ Լսումներին կմասնակցի սպորտը հանուն մարդու իրավունքի Արշավի համակարգող Ռեբեկա Վինսենտը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը պետք է Բաքվից ավելի խստորեն պահանջի կատարել մարդու իրավունքների ոլորտում իր պարտավորությունները։ Սպորտը հանուն մարդու իրավունքների արշավի ակտիվիստների կարծիքով, չնայած մարտից մայիս ամիսներին մի շարք քաղաքական եւ քաղաքացիական ակտիվիստների ազատմանը, Ադրբեջանում իրավիճակը գործնականում չի փոխվել։ Վերջին մի քանի շաբաթներին նոր ձերբակալություններ են տեղի ունեցել։ Նրանք նշել են, որ դա տեղի ունեցել Ադրբեջանի նախագահի կողմից սեփական լիազորություններն ել ավելի ընդլայնող սահմանադրական փոփոխությունների գծով հանրակվե նախաձեռնելուց հետո, որը պետք է անցկացվի սեպտեմբերի 26-ին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը մերժել է Անկարայի պահանջը հրաժարվել հայոց ցեղասպանության ճանաչումից որպես նախնական պայման, որ เป զի գերմանացի օրենսդիրները մուտք գործեն Ինջիրլիկի ավիաբազա։ Չեմ կարծում, թե դա առնչություն ունի այդ հարցին, եւ ես դա ասել եմ իմ թուրք գործընկերոջը, հայտնել է Շտայնմայերը։ Գերմանիայի արտգործնախարարը հավելել է, որ եթե Թուրքիան շարունակի խոչընդոտել գերմանացի պատգամավորների այցը ավիաբազա, Իլիպի դեմ պայքարելու համար այնտեղ ուղարկված գերմանական զորքը հետ կկանչվի։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտնել էր, որ գերմանացի պատգամավորների այցը Ինջիրլիկի ավիաբազա կախված է Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ճակատագրից։ Ադրբեջանական ազատլիկ թերթն իր բողոքի ձայնն է բարձրացրել Ադրբեջանում սկսված ձերբակալությունների նոր ալիքի առընչությամբ եւ հայտարարել, որ Բաքվի նպատակը ոչ թե Թուրքիայում հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու համար մեղադրվող թուրք կրոնական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի կողմնակիցներին բացահայտելն է, այլ դրա միջոցով մամուլի ու բազմաթիվ անմեղ մարդկանց նկատմամբ ճնշումներ գործադրելը։ Տերտն այս ամենի պատասխանատու է համարել նաև Թուրքիայի կառավարությանը եւ պահանջել է հստակ դիրքորոշում հայտնել այս հարցում ու պաշտոնապես հայտարարել, թե արդյոք Ադրբեջանում ձերբակալվածներին Թուրքիան համարում է գյուլենականներ, թե ոչ։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն այսօր վերջին ընկերական խաղը կանցկացնի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարից առաջ չեխական Մլադա Բոլեսլավ քաղաքում մրցելով Եվրո 2016-ին մասնակցած Չեխիայի հավաքականի հետ։ FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում Չեխերը 34-րդն են, իսկ Հայաստանը 102-րդ տեղում է։ Մինչև այս Հայաստանի եւ Չեխիայի հավաքականները հանդիպել են 4 անգամ։ 3 հաղթանակ տարել են չեխերը, մեկ անգամ հաջողությունն ուղեկցել է հայկական թիմին։ Անցած երկու շաբթի Մարտունու շրջանի Ճարտարի քաղաքային եւ Գիշիի գյուղական համայնքներում տոներ։ Պատվավոր հյուրերի թվում էին երկրի նախագահը, հայ երակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդը, վարչապետը, այլ պաշտոնատար անձինք։ Առիթը այդ բնակավայրերում նոր մարզահամալիրների բացումն էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արմատներով ճարտարցի բարերար Վլադիմիր Ավակյանն արդեն 3 տարի է ինչ ձեռնամուխ է եղել սիրելի ծննդավայրի շենացմանը։ Այդ ընթացքում նրա աջակցությամբ բազմաթիվ ծրագրեր են կյանքի կոչվել, որոնք ուղղված են եղել հայրենակիցների կյանքի ворակի բարելավմանը։ Միջոցառումը միևնույն ժամանակ առիթ էր առածն իմի բերելու եւ արժեվորելու համար վերակառուցված հիվանդանոց ու ծննդատուն, նորակառուցման կապարտեզ, բարեկարգված ներքաղաքային ճանապարհներ։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի մեր երեխաները զարգանան։ Սպորտ, ահա խնդրեմ, այսօր շահագործման ենք անցնում ժամանակակից մարզահամալիր։ Այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է ապրելու եւ ուրախանալու համար դուք արդեն ունեք։ Մնում է ավարտին հասցնել եկեղեցու շինարարությունը։ Երբ այն ավարտվի, կարելի կլինի ասել, որ ճարտարցիները հոգեվոր եւ ֆիզիկական զարգացման համար ամեն ինչ ունեն։ Մնացածն արդեն ձեզնից է կախված։ Դրա համար էլ ես ուզում եմ, որ դուք անեք այն ամենը, ինչ ձեզնից է կախված, իսկ ես միշտ ձեր կողքին կլինեմ։ Համայնքի բնակիչներին շնորհավորելով սպասված նվերի առիթով հանրապետության նախագահը երախտագիտություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր իրենց նպաստն են բերում հայրենիքի զորացմանն ու շենացմանը։ Նրա խոսքով շատերն են իրենից հետաքրքրվում, թե ինչի շնորհիվ են արցախցիները կարողանում հաղթահարել ճակատագրով իրենց բաժին ընկած աննկարագրելի փորձությունները եւ որն է նրանց հաջողության հասնելու գաղտնիքը։ Երկրի ղեկավարի համոզմամբ թեպետ դրանում մեծ են պետության դերն ու այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են իշխանությունների կողմից, բայց գլխավոր դերակատար Սարգսյանն Արցախի ժողովուրդն է։ Այդ ամենի գլխավոր դերակատարը եւ մասնակիցը Արցախում ապրող մեր քաղաքացիներն են, մեր բնակիչները։ Տվյալ դեպքում այդ դուք եք նպաստել եւ շարունակում եք նպաստել, որպեսզի զարգանա ճարտարը, որպեսզի զարգանա գիշին, որպեսզի զարգանա խունիշինակը եւ նույնս մեր համայնքները։ Միջոցառման մասնակիցների գնահատմամբ մարզահամալիրը լավագույն նվերն է ճարտարցիներին անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ։ Ճարտարի քաղաքապետ Արթուր Աղաբեկյանը նշեց, որ այս նվերը բավականին սպասված էր ու պատեհաժամ։ Ճարտարին այս շուտվանից էր պետք, որովհետև ճարտարում ունենք շատ երեխաներ, որոնք դրակարիքը զգացում են։ Թե Գիշիի եւ թե Ճարտարի մարզահամալիրները հագեցած են ժամանակակից մարզական գույքով ու սարքավորումներով։ Երկուսն էլ ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանի անունն են կրում։ Արցախում արևելյան մարտարվեստներն արմատավորած հայ սև գոտիների միության միջազգային ակադեմիայի նախագահ Մերձավոր Արևելքում Արցախի ներկայացուցիչ Կարո Քեբաբջյանն այն համոզմանն է, որ այս դահլիճներից չեմպիոնների նոր սերունդ է ծնվելու։ 18 տարի հետ, երբ մենք սկսեցինք այս շարժումը մարտարվեստի, սրահներ չունեինք, գդրված աբագիներով, թատամի ճունեին կեդինը, բայց այդ վիճակով մենք հազարավոր երեխաներ գրցանք մեջտեղ բերել Ղարապաղում, որոնք ստացան այսօր աշխարհի շամպիոն ոսկե մեդալագիր դիտրոսը։ Բայց այսօր մեծ է ուրախություն, երբ որ մի օրվա մեջ 4-ին գյուղերու մեջ միջազգային մագարտակի տալիժներ մենք ունենանք։ Ի շնորհիվ մեր հայրարների։ Միջոցառմանը տոնական դրամատրություն հաղորդեցին մենք ենք մեր սարերը պետական համույթի կատարումներն ու Արցախում գործող մարզական ֆեդերացիաների սաների ցուցադրական ելույթները։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան։ Տակություն։